Kai Jėzus leidosi nuo kalno, jį lydėjo didelės minios. Štai prisiartino raupsuotasis ir parpuolė prieš jį ant žemės, maldaudamas, viešpatį jai panorėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus ištiesė ranką, palėtė jį ir tarė, noriu, būk švarus. Ir to jau raupsa išnyko. Jėzus pridūrė, žiūrėk niekam nepasakok, bet eik pasirodyti kunigui ir paukok Mozės įsakytą atnašą kaip liudijimą jiems. Sugrįžus į Kafarnaumą, prisiertino prie Jėzaus šimtininkas, maldaudamas, viešpatie mano tarnas gulinamie paralyžiuotas ir baisiai kankinasi. Jėzus jam tarė, einu išgydysiu jį. Šimtininkas atsakė, viešpatie, nesuvertas, kad užeitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Juk ir aš, pats būdamas valdinys, turiu savo pavaldžių kareivių. Taigi sakau vienam, eik, ir jis eina, sakau kitam, ateik čionai, ir jis ateina. Sakau tarnui daryk tai, ir jis daro. Tai girdėdamas Jėzus stebėjosi ir kalbėjo einantiems iš paskos. Iš tiesų sakau jums, niekur Izraelyje neradau tokio tikėjimo. Todėl aš jums sakau, daugelis ateis iš rytų ir vakarų ir susės dangaus karalystėje prie stalo su Abraomu, Izaoku ir Jokūbu. O karalystės vaikai bus išmesti laukan į tamsybės. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Šimtininkų Jėzus tarė, eik tebūnie tau, kaip įtikėjai. Ir tą pačią valandą tarnas pagijo. Atėjęs į Petro namus, Jėzus pamatė jo uošvę, gulinčią ir karščiuojančią. Jis palietė jos ranką ir karštis paliovė. Toji atsikėlė ir galėjo jam patarnauti. Vakarui atėjus žmonės sugabeno pas Jėzų daug demonų apsestųjų – Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius, kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai. Jis prisijėmė mūsų negalės, užsikrovė mūsų ligas. Matydamas aplinkui didžiulę minę, Jėzus įsakė irtis į kitą krantą. Čia priejo vienas rašto aiškintojas ir tarė jam, Mokytojau, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi. Jėzus atsakė, lapės turi urvus, padangius parnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitas jo mokinys prašė, viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Bet Jėzus atsakė, sek paskui mane ir palik mirusiems laidoti savo numirėlius. Jėzus įlipo į valtį ir mokiniai paskui jį. Ir štai ežere pakilo tokia smarki audra, kad bangos sėmė valtį, o jis miegojo. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami, viešpatie gelbėk, žūvame. Jis jiems tarė, ko jūs tokie bailūs, mažatikiai. Paskui atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo, kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso. Kai Jėzus priplaukė kitą krantą gadariečių krašte, jam priešais atbėgo du demonų apsėstieji, išlindę iš kapinių rusių. Juodu buvo tokie pavojingi, kad niekas negalėjo praeiti nuo keliu ir štai jiedu ėmė šaukti. Ko tau iš mūsų reikia, Dievo sūnau? Atėjai pirmą laiko mūsų kankinti? Truputį toliau ganėsi didelė kaimenė keulių. Demonai ėmė prašytis. Jeigu mus išvarysi, tai siūs keulių kaimenin. Ir jis jiems tarė, eikite. Tuomet demonai išėjo ir apniko keulės. Ir štai visa kaimenė metėsi nuo skardžio į ežerą ir gavo galą Vilnyse. Piemenys pabėgo ir pasiekę miestą viską išpasakojo taip pat ir apie apsėstuosius. Tada visas miestas išėjo priešais Jėzų ir vos jį pamatę prašė pasišalinti iš jų krašto.